Արցախ էր եկել պաշտպանելու հայրենիքը։ Հիմնադրել է Բյուրեղավանցի, Տաշիրցի, Աբովյանցի, Արցախցի 30 նվիրյալներից բաղկացած Արցախ կամ Դաշուշեն ջոկատը։ Նրանցից 3-ը զոհվել են 1991 թվականի սեպտեմբերի 14-ին Շահումյանի շրջանի Վերինշեն գյուղի բարձունքներն ազատագրելու ժամանակ։ Ջոկատի տղաների նախաձեռնությամբ Դաշուշեն գյուղի սրբավայրերից մեկի հարակից տարածքում նրանց հիշատակին կառուցվել է խաչքար եւ արդեն երկրորդ տարին է մարտական ընկերներն ու նրանց խրանքը գնահատողները հարգանքի турք են մատուցում խաչքարի մոտ, որտեղ հայ առաքելական եկեղեցու կանոնների համաձայն կատարվում է հոգեհանգստյան կարգ։ Եվ եւս խաղաղության ստերաղաչեսու կնգալկեցո եւ ողորմիա, օրտնություն եւ փառքոր եւ որդվո եւ հոգվոյն սրբո։ Այժմ եւ միշտ եւ հավիտյանս հավիտենից ամեն։ Հոգեհանգստյան կարգը կատարում է Շոշկավանքի եւ շրջակա գյուղերի հոգեվոր հովիվ Տեր Ներսես Քահանա Ասրյանը։ Մերնանջեցելո Մենք աղոթում ենք մեր նահատակների հոգիների հանգստության եւ խաղաղության համար, բայց իրականում այսօր մեր հոգիներն է, որ հանգստության եւ խաղաղության կարիք ունեն։ Որևէտեւ իրենք իրենց սարպազան առաքելությունը կատարել են եւ պատվով վաստակել Փարքի լուսապսակը։ Այսօր մենք է, որ ամոթով ենք, այսօր մենք է, որ այդ կիսատ առաքելությունը շարունակելու պարտականություն ունենք։ Այո, ցավոք սրտի այն ողջերեն պորտկումը, որ կար, հիմնականում մսկվեց։ Եվ կանգնեցինք այս դառը իրականության առջև այն ինչ որ կատարվում է մեզ հետ։ Բայց դիահույս դե ենք, աղոթքով առ Աստված դիմում ենք եւ վստահ ենք, որ մեր ազգի մեջ չի պակասել Սամվել Վարդանյանի եւ մեր բոլոր նահատակների ոգին եւ կրկին պետք է առաջին գից կանք եւ փորձենք ավարտին հասցնել այն, ինչ որ չհասցրեցինք։ Պատերազմը շարունակվում է, այն մեր ընտրությունը չէ։ Թշնամին միշտ կա։ Եվ երբեք այս պատերազմը չի ավարտվելու։ Մեր պատմության ողջ ընթացքում մենք չենք ունեցել մեր ուզած խաղաղությունը։ Դերակատարները փոխվում են, թշնամիները փոխվում են, բայց պատերազմը միշտ շարունակվում է, որովհետև մեր ազգը ընդհանրապես չարի դեմ պատերազմող ազգ է։ Եվ Սուրբ Գիրքն էլ ցույց է տալիս մեր ազգի առաքելությունը, սկսած դրախտից, սկսած երկրորդ առաջնությունից, Արարատի ժողովրդից, մինչև այսօր որ պատիվը ունենք, բայց անպատվությամբ ենք կրում առաջին քրիստոնյա ազգ լինելու առաքելությունը։ Թող Աստված ողորմի մեզ բոլորիս, որպեսզի արժանի լինենք Աստծոյն անսահման ողորմությանը, որի շնորհիվ դեռևս այստեղ կանգնած ենք։ Սա մարդկային տրամաբանության հակառակ է, որովհետև մենք ամեն ինչ անում ենք ցավոք սրտի վերանալու համար։ Բայց Աստծո ողորմության շնորհիվ դեռևս կանգնած ենք այստեղ եւ մեր նահատակների արժեվ վերանորոգում ենք մեր ուխտը մեր պայքարը շարունակելու։ Թող Աստված լուսավորի մեր բոլոր նահատակիների հոգիներին, եւ ինչպես աղոթքի մեջ ասվեց, մեր մեղավորների շնորհի մեղքերի քավություն, եւ թողություն, եւ իմաստություն այլևս չմեղանչելու։ Ողորմի Աստված։ Եթերում դարձն է շարունակում ենք թողարկումը։ Բարեկամներ հայ եկեղեցին հաճախ է հիշատակում ննջեցյալներին եւ հոգեհանգիստ կատարում նրանց հիշատակին։ Ինչ է հոգեհանգիստը, երբ եւ ինչպես այն կատարվում։ Եկեղեցի հոգևոր բարեպաշտական սովորույթներից է մեր եկեղեցու եւ մեր ժողովրդի, որ ավանդաբար դարե շարունակ քրիստոնեության հաստատումից ի վեր կատարում է եկեղեցին եւ ոչ միայն մեր եկեղեցին։ Ի տարբերություն կոնկրետ օրինակ ասենք հուղարկավորության կարգի եւ դրանից այլևս անցյալ մյուս կարգերի 7-օրեք 40 տարելից, որոնք հատուկ արարողություններ են Մաշտոց ծիսարանի մեջ եւ որոնց կատարման համար պարտադիր է ննջեցյալի մկրտված լինելը, որը հոգևոր ծանոթ է, որը Արևնանջեցյալը իր կենթանության օրոք, երկրային կյանքի օրոք մաս է կազմում եկեղեցու, հոգեհանգիստը կարելի է կատարել բոլորի համար։ Սա պարզապես աղոթք է որով մենք Աստծո ողորմությունն ենք խնդրում։ Մեր ննջեցյալների հոգու հանգստության եւ խաղաղության համար։ Գիտենք, որ մենք որպես քրիստոնյաներ ճունենք մահացած մարդ կամ մեռել հասկացություն, ունենք կյանքի այս ափին գտնվող մարդիկ եւ ունենք կյանքի մյուս ափը հավիտենականություն անցած հոգիներ։ Եվ ըստեյության սա եւս մի կամուրջ է, որով մենք կենթանի ենք պահում կապը մեր ննջեցյալների հետ եւ նաեւ հոգեվոր աշխարհի հետ։ Մենք երկրային կյանքով ապրողներս մարտնչող եկեղեցի է կոչվում, աղոթում ենք այլևս ավետենականություն անցած մեր ննջեցյալների համար, որ เป զի Աստված նրանց մաս եւ բաժին դարձնի հաղթանակած եկեղեցը, որը երկնային եկեղեցին։ Օքեհանգիստ բառացի նշանակում է հանգիստ հոգու համար։ Ողջերը հիշելով ննջեցյալներին հոգեհանգստի արարողության ընթացքում նրանց հոգիների հանգստության համար աղոթում են եւ ողորմություն հայցում Աստծուց։ Աստված մեռելների Աստվածը չէ, այլ ողջերի, որովհետև ինչպես Սուրբ Գիրքն է վկայում, բոլորը նրա համար ողջ են։ Հետևաբար ննջեցյալները երբեք բաժանված չեն ողջերից եւ մեզ ապրողներիս համար պարտականություն է հիշել նրանց, որը խորհրդանշում է զինվորյալ եւ հաղթական եկեղեցու հաղորդակցությունը եւ ըստ էության մենք ոչ միայն իրենց հոգու հանգստության եւ խաղաղության համար ենք խնդրում, այլ նաեւ հոգեհանգստյան կարգի մեջ խնդրում ենք, որպեսզի մեզ մեղավորներից Աստված մեղքերի կավություն եւ թողություն շնորհի, որովհետեւ գիտենք, որ բոլորս մի օր այդ դռնով պիտի անցնենք եւ չգիտենք դա դա երբ կարող է լինել, որպեսզի ունենանք իմաստություն մեր կյանքը Աստվածահաճո կերպով ապրելու, ապաշխարելու մեղքերից մաքրվելու եւ երբ որ կգա նաեւ մեր ժամը Աստծո գահի արչև կանգնելու արժանի լինենք Աստծո ողորմությանը, որ เป զի մեզ համար էլ կատարված աղոթքները իզուր աղոթքներ չլինեն։ Արժանի լինենք այդ աղոթքներին։ Իվերի Եկեղեցական կանոնն ասում է, որ եթե ողջերի աղոթքներով Աստվածային զորությունը մեռելությունից կենթանության է բերում, կարող է նաև ողջերի աղոթքով մեղքերի թողություն շնորհել հույսով ննջեցյալներին։ Հոգեհանգստյան արարողության ընթացքում երկվում են հանգստյան շարականներ, ընթերցվում է հանգստյան ավետարանը եւ վերջում Քրիստոս որդի Աստծո աղոթքի ընթացքում հիշատակվում են ննջեցյալների անունները, որ เป զի վերջին դատաստանի օրն Աստված հիշի նրանց եւ արդարությամբ ու գթությամբ դատաստանանի»։ Հոգեհանգստյան շարականներ են երկվում, տարբեր շարականներ կան, որ հանեից, գտատեր, կա Իվերին Երուսաղեմ, կա նաև քահանայք եւ ժողովուրդ, այսպես կարճ շարականներ են, որոնք երկվում են եւ բոլորն էլ ըստ էության երկնային կյանքն են պատկերում, հանդերձյալ աշխարհն են պատկերում։ Մանրամասն, եթե վերլուծենք այդ ամենը, բավականին երկար կտևի, որովհետև մեր շարականները ընդհանրապես աստվածաբանության գրադարաններ են, այսպես եթե կարող ենք նայել նշել, որտեղ բյուրեղացած է մեր հավատքի, մեր դավանանքի ամբողջ այդ աստվածաբանությունը։ Կոնկրետ հիմնական, բնականաբար, կորիզը այն է, որ ինչպես նշեցի, որ Աստծո համար բոլորը կենթանի են։ Մահացած մարդ հասկացություն չկա։ Մեզ համար է, որ այդ ժամանակավոր բաժանումը բնորոշում ենք մահ բառով։ Մենք սովորաբար մահ անվանում ենք, երբ որ մարդու հոգին բաժանվում է մարմնից։ Բայց օրինակ, երբ որ մենք մարդուն մկրտում ենք եւ դրոշմում ենք, աչքերը օծելիս ասում ենք, որ เป զի երբեք մահ չտեսնես։ Իրականում խոսքը այն մահվան մասին չէ, որ մենք հիմա պատկերացնում ենք։ Իրական մահը մարդու բաժանումն է Աստծուց։ Այս է իրական մահը։ Մենք սա ենք աղոթում, որ เป զի երբեք տեղի չունենա։ Տերհայր եւ հոգեհանգստյան կարգը նույն ննջեցյալի համար կարծում եմ չի կարող սահմանափակվել մեկ կամ երկու անգամով։ Միանշանակ Ընդհանրապես աղոթքը չափի սահման չունի։ Աղոթքը մեր կապն է Աստծո հետ եւ Աստծուն հաջող կերպով ցանկացած կատարված աղոթք խոսքս մեզ համար ինչ որ առանձին երկրային խնդրանքների երկար ցուցակների մասին չէ, որ շատ հաճախ եւ հիմնականում ուղում ենք Աստծուն կամ մեր իրավիճակը ներկայացնելով կարծես Աստված չգիտի մենք ինչ վիճակում ենք գտնում, այլ իրոք Աստծուն արժանի կերպով ցանկացած աղոթք որևէ սահման չունի, որովհետեւ ասում է անդադար աղոթքի մեջ եղեք, որպես երբեք փորձության մեջ չընկնեք։ Եվ նույնը նաեւ նանջեցյալների պարագայինը մենք անընդհատ ենք ընտրում, դա անում ենք սիրով, դա անում ենք նույն հարազատության զգացողությամբ, ինչ որ ունենք մեր երկրի վրա, ապրող մեր հարազատների պարագային եւ բնականաբար մեր սերը մեր հարազատների նկատմամբ երբեք սահման չունի։ Հայ առաքելական եկեղեցու գլխավոր ծեսի պատարակի հիշատակությունների շարքում պատարակիչ քահանան միշտ հիշում են ընջեցյալներին եւ դիմում Աստծուն խնդրելով՝ «Եղիցի հիշատակ, Իսուր պատարակ աղաչեմք»։ Եկեղեցու ժամանակագրությունը, նախնական եկեղեցու սովորույթը, եկեղեցու հայրերի գրությունները, բոլորն էլ վկայում են այն հավատքի մասին, որ աղոթքով, բարեգործություններով, սուրբ պատարակով, հոգեհանգստով, մատաղներով, որոնք կատարվում են ննջեցյալների համար, օժանդակություն եւ հանգիստ են շնորհում նրանց, որոնք ննջել են հավատով եւ ներելի մեղքերով։ Այսինքն, ննջեցյալներն իրենց մեղքի կապանքներից ազատվում են ոչ թե իրենց ճիքերով եւ ոչ էլ իրենց իրենց արժանիքի շնորհիվ, այլ եկեղեցու օժանդակությամբ, քանի դեռ երկրի վրա ենք եւ հնարավորություն ունենք ապաշխարելու, մեղքից ազատում գտնելու, բայց հեռանալով այս կյանքից, հանդերձյալում նման հնարավորություններ այլևս չկան։ Ուրեմն մնում է միայն եկեղեցու բարեխոսությունն ու հոգեհանգիստը, իսկ աղոթքը ողջերի գլխավոր եւ անգնահատելի օգնությունն է մահացածներին։ Սուրբ Հովհան ոսկեբերանն ասում է. Աշխատենք որքան հնարավոր է ննջեցյալներին օգնել ոչ թե արդյունքներով, հեկեկանքներով, ճոխ շիրիմներով, այլ նրանց համար մեր աղոթքներով ու ողորմությամբ, որ เป զի դրանով թե նրանք, թե մենք ստանանք խոստացված բարիքները։ ավարտվեց դարձ հոգևոր հաղորդաշարի օրվա սեպտեմբերի 15-ի թողարկումը։ Տաղավարում հյուրընկալվել էր Շոշկավանքի եւ շրջակա գյուղերի հոգևոր հովիվ Տեր Ներսես Քահանա Ասրյանը, հեղինակ եւ վարող Վարդուհի Բաղդասարյան, հնչյունային ռեժիսոր Ավետ Բադալյան, Աստված ձեսեդ կհանդիպենք